Ве поздравувам, драги присутни, и ви посакувам Божи благослов. Изразувам ја сочувство до сестра Надежда до брат Драги. Имав посебна чест да го запознавам. Твојот татко и пред да дојде тука, уште многу години пред тоа во, во вашиот дом, И иако ние не сме суди, не можеме да ја знаеме ни еднината, ниту Божиот суд, па често не го знаеме ниту приватниот живот во сите детали на, на многу близки лица, сепак имаме една надеж. И имаме право на таа надеж според Божијата реч и според нашата вера, дека еден ден Господ ке не соедини со сите оние кои што сме ги загубиле. Денес и јас не би сакал да должа многу, штом постои еве и оваа потреба, но нешто битно што сакав да го споделам со вас пред да го имаме светиот обред, би сакал да биде еден потик за да размислуваме на оваа тема. Денови бевме малку преокупирани со повторно со прашањата во врска со единството на црквата и кажував порано, кажав и на одборска седница минатиот месец, кажав кажував и од овде пред многу години на проповед, што представува вистинското единство? Што представува единството според она што црквата, Библијата го, го проповеда? Бидеќи единството не зависи од регистрации, од документи, од печати, од брави, од клучеви и од други материјални предмети. Од тоа ли зависи единството? Тоа ли е единството? Единството за кое што се моли Христос. Постои само една материјална страна, еден материјален аспект на единството. а тоа е светата причест. Само тоа има врска со, со единството на црквата. Само тоа Господ го оставил, како што самиот рекол, ова правете го за спомен мој. Не зато што тој леп и тоа вино по својот хемиски состав се разликуваат од обичен леп, обично јадење и пиење какви што употребуваме дома или какви што ќе следат потоа за време на ручекот и така натаму. Не по својот хемиски состав се различни. Меѓутоа, посветени од Божијата благодат, од Светиот Дух, стануваат стануваат на, на некој начин представници нешто повеќе од символи на Христовото тело и крв. Бидеќи секоја наша храна, секој наш пијалок и секој наш благослов и духовен и телесен е купен со Христовата жртва, со неговото тело, со неговата крв. Заради тоа на светата причаст ја одаваме таа благодарност и затоа се нарекувала Евхаристија поинаку. Благодарност. Благодарност заради Христовата жртва и признание дека се што имаме, секој благослов, и материјален, и духовен, го должиме на таа жртва. Денес е 15. Нисан според еврејскиот календар и првиот ден од празникот Бесквасници, кој што во Стариот Завет Господ го востановил исто така за да биде спомен. Спомен на што? Ослободувањето на евреите од египетското робство. Меѓутоа, светата причаст Господ ја востановил да биде исто така спомен. Спомен на што? Ние не сме биле во Египет. Робови. Може би никој од нас тука не е евреин по потекло. Не врзували нас нешто со египетското робство и со таа старозаветна пасха ако поагаме чисто од себе. Ниту лично, ниту национално. Но, сепак, како Божиот дело, секој верник може да се соживе и со неа, затоа што Бог го ослободил еврејскиот народ од тоа робство, а не тој самиот. Но многу поважно од сето тоа представува новозаветната Пасха. Како што напишал апостол Павле, и тоа е првиот стих што ќе го цитирам денес, во првото послание до коринтијаните, познатите зборови во петата глава Прво послание до Коринтијаните, петтата глава. Ке ги прочитам зборовите од шестиот до осмиот стих. Во контекст на темата христијаните да не се дружат со блудници и да се одвојуваат од нив и од било какви други поводи за телесен греф. И бидејќи имало таков случај во Коринската црква, кога им го пишувал ова послание, апостол Павле вели, вашата фалба или вашето фалење според овој превод не е добро. Не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? малку квас. Или што би можеле поинеко да речеме, малку нечистотија. Еве да земеме малку нечистотија, еве, еве едно од овие кјофтиња, што се сега на маса таму, да паднало доле на земја или во калта. Ке го ставите ли по тоа во уста? Зависи, да. Јас ке би сакал да го споменам тука оној експеримент што го направив со еден јеховин сведок во домот 25. мај, каде што служев цивилна служба 2003 година. Значи, јеховиниот сведок од шутка беше човекот. Двајца беа јеховини сведоци таму од шутка. И многу го истекнуваа тоа дека имаат слобода да јадат се, дека е се чисто во новиот завет, свинско, што сакаш јади се е во ред. И да, да проверам колку навистина верува во тоа што го зборува, дека се е чисто и дека се може да се јаде. И знаете што направив? Бидеќи работе во кујната, еден ден имаше гулаш, тој ден беше сготвен гулаш за децата, и од остатокот, значи, од јадењето, кое што децата го не го довршуваа јадењето. Значи имаше деца што не го довршуваа тањерот, туку го враќаа со да речеме половина јадење, третина јадење останато од гулашот. По правило тоа требаше да го да го празниме како што го празнев во во канти тој остатокот и да им го носиме на свињите потоа. Потоа беше посебна приказ на свињите како се однесува кога им го носевме тоа јадење. Но јас решив од неколку чини на вратени чини од децата, значи дел од нивното јадење што тие не го ставале во уста, што не го допирале практично, да искомбинирам една чинија и да му ја дадам на Еховиниот сведок, а тој мислеше дека јас му давам а, цела чинија од отказаното од черпата, од остатокот на, на ручекот. И како што почна да јаде два-три залака, со голем апетит. И потоа не чекав многу, само по два-три залака му реков од, од каде потекнува јадењето што го, што го јаде. Во тој момент му доаѓаше да поврати. Значи, не беше јадење што свините го лапа, не беше јадење што паднало на земја, не беше помешано со, со нешто друго, Само она јагне што децата го враќа недопрено во своите чини. И тоа му беше гадно. Значи, не било се чисто. Но апостол Павле тука зборува во преносен смисол. Како и во случајот на Ахан во Стариот Завет. Малку квас, малку греф во превод во самата црква и се губи Божиот благослов. Но каков совет ни дава во овој посебен ден, во оваа посебна сабота? Затоа исчистете го стариот квас, та да бидете ново тесто. Значи, ова е нешто можно. Како што сте безквасни, зашто Христос, пасхата наша, беше жртвувана за нас, или по стариот превод вели се закла за нас. Еве денес е првиот ден без квасници според еврејскиот календар. Меѓутоа ние не сме повикани да јадеме бесквасен леб. Ние не сме повикани да ги извршиме церемониите кои што евреите до ден денес ги вршат, ги вршат освен крвната жртва која што не може да ја вршат без храм и без левитско свештество. Значи, Стариот Завет одамна не важи. Сега евреите не се ниту во Стариот, ниту во Новиот. Некако измегу. Бидеќи Стариот одамна не важи, без храмот и без крвните жртви, без левитското свештенство, а не се ни во Новиот не прифакајќи го се уште и не верувајќи во Исуса Христа. Пред скоро 2000 години, меѓутоа, апостол Павле им пишува на првите христијани во Коринт, дека Христос е нашата пасха, нашата жртва, нашето пасхално јагне. Затоа ние денес имаме предимство да не мора денес да колиме јагниња, иако множина христијани се уште кола. иеко останало како обичај за велик ден да се јаде јагне. Зошто да се јагне? Тоа е Завет. Христос е нашата пасха. Ние сме повикани да го јадеме неговото тело и неговата крв. И јас никого не судам, ако сакам нека јаде јагнешко. Мегутоа, Христос е нашата пасха. Христос е нашето единство. И затоа вели оспиот стих, па да празнуваме, самиот глагол празнуваме, значи ги повикува апостол Павле христијаните сега да ја празнуваат Пасхата. Дали Пасха, дали Великден. како ќе го наречете не е битно. Како што и првите христијани продолжиле да ја слават. Пасхата како годишен празник. Се случиле некои промени во историјата, се разбира, што не се во суштина не се толку битни, ако вистински ја разбираме пораката, па да празнуваме, вели апостол Павле, но како? Не со стар квас, значи не со греф. Не може да празнуваме со греф не може да се празнува ни најголемиот христијански празник со греф, со пијанство, со идиотска музика, бидеќи ја тоа го нарекувам идиотска, со со било што па и неморал, каде што има пијанство, каде што има алкохол, каде што има а, блудство или доволно блудни помисли, лумпување, така не се празнува, особено не христијански празник. Тоа е све стариот квас. Седо тоа е стариот квас. да празнуваме, за да го доживееме вистинскиот благослов, и сега јас зборувам конкретно за, за нас денес, не за Велик ден, зборувам за денешната саботна света вечера. Да празнуваме не со стар квас, нито со квас од злоба и лукавство, бидеќи и да го нема ова предходно блудство, лумпување, алкохол, неморал од било кој вид. Злоба и лукавство често може да не пратат и не пратат во животот. Туку со пресни лебови во чистота и вистина. Ние ќе имаме пресен леп, ќе имаме и пресно вино, односно безалкохолен гроздов сок. И на тоа се однесуваат Павловите зборови, но во преносен смисл се однесува на, на нас самите. Значи, и пресните лебови, и пресното вино, и светата вечера, ако не е во чистота и во вистина, не може да биде благословен. Господ сака сите ние денес да доживееме посебен благослов. Господ сака ние денес да бидеме единствени. Барем ние тука да бидеме единствени. Штом другите сметат дека единството се постигнува со регистрации, клучеви, документи, печати и така натаму. Дали можеме ние да бидеме единствени во чистота и вистина? како што напишал апостол Павле. Да се подсетиме како Христос го разбрал и го разбирал единството. Јован 17 глава, само ке нафрлам познати мисли кои што и порано биле зборувани и проповедани од ова место – Најпознатата глава за христијанското единство е Јован 17 глава, Христовата првосвещеничка молитва. Најчесто таа се цитира кога е во прашање единството. Дори и екуменското движење се повикува многу на Јован 17 глава. Меѓутоа се повикува само. Не ја чита Јован 17 глава, што пишува во неја. Христос посебно се молил оваа вечер во Гециманија. Не толку заради себе си, заради агонијата која што, низ која што самиот требал да помине и веќе ја чувствувал. Туку заради оние што ќе ги остави позади себе. Да се борат со гревот, да се борат со искушенијата, да се борат со обесхрабрувањата, да се борат со соблазните, со непријателствата, со прогонствата, со сето оно со кое што ние денес се соочуваме. И знаел дека во сето тоа ќе издржат најмногу и ќе бидат најсилни ако се единствени. Но што значи единството? Прво да веруваме во единствениот вистински Бог, нешто за што денес адвентизмот е исто така поделен по тоа прашање. Немам време да зборувам на таа тема, може би друг пат повторно. А животот вечен, во третиот стих, вели Христос, е тоа да те познава тебе, да те познаат тебе, мислам дека Елена го цитираше за време на петте минути. Единствениот вистински Бог, и испратениот од Тебе, Исус Христос. Исус му се обраке на Отецот и го нарекува единствениот вистински Бог. Како понатаму Христос го дефинира единството во оваа глава? Пејќи нема време да ја читаме цело. Еве да поидеме веднаш во 17-тиот стих. Зборувајќи со своите ученици, Христос се моли, значи 17, 17, посвети ги со својата вистина. Не постои единство без вистината. Без да бидеме единствени во вистината, не постои единство. Не можеме да бидеме сите обединети во една ерес. Пример во било која антитринитарна ерес. Не можеме да бидеме обединети во лагата. Христовото единство, единството за кое што Христос се моли, има смисол ако биде единство засновано на вистината. Ако не сме посветени со Христовата вистина, а понатаму вели Твоето Слово е вистина, тогаш не можеме да бидеме единствени во вистината. 19 стих вели и за ниф и јас се посветувам, та и тие да бидат осветени преку вистината. Значи Христос прво взборува за нашето посветување. Посветувањето е можно само со вистината а дури потоа зборува за единството на неговите следбеници. Зато што без ова првото не може да, да настапи второто. Затоа екуменското движење е лажно единство, бидејќи не ја признава вистината и ја омаловажува, однапред ја омаловажува вистината. Не е важно како веруваме, вели, да бидеме единствени, како ќе бидете единствени, ако не верувате во вистината. Ако не ја признавате вистината, во 20-тиот стих, но не се молам само за нив, току и за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. За да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене и јас во тебе. И гледаме ли овие зборови? И читаме ли овие зборови? Како Христос го сватил единството? Христос се моли неговите слепеници да бидат едно. И тогаш кога тие ќе бидат едно, тогаш и мртви, не болни, ќе се исцелуваат, туку мртви ќе воскреснуваат. Како спековме пред многу години од ова место, според Библијата, според Јакововото послание, услов за вослишување на заедничката молитва, на соборната молитва е единство а услов за вослешување на поединечната, приватната молитва е праведност. Меѓутоа, за да бидете единствени повеќето, мнозинството, оние, мноштвото, оние што се молат, треба да бидат единствени во вистината, што повторно подразбира праведност. за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно и да поверува светот дека ти си ме пратил. Ги разбираме ли овие зборови? Како Христос го разбирал единството на неговите следбеници? да повторам уште еднаш, прво единство што подразбира посветеност во вистината, значи единство во вистината. А второ, како што си ти, оче во мене и јас во тебе. Како е ова можно? Како тоа Отецот бил во Христос и Христос бил во Отецот. Како тоа го разбирате? Или што значат ние Павлови зборови таму во 2 Коринтијаните 5 глава? Зашто Бог беше во Христа и го помири светот со себе. Таму 19 до 21 стих. Како тоа Бог бил во Христа и го помирил светот со себе. Ние знаеме дека Отецот не страдал, не зел Отецот човечко тело. И не страдал на Голготскиот крст. Постоела една стара ерес, исто така, која што тоа го верувала, тоа не е тоа тоа. Бог беше во Христа кога Христос страдаше. Во оној смисол во кој што Христос тука се моли да бидат едно како што си ти во мене и јас во тебе. Како е можно да се постигне вакво единство? Што значи да бидеш во Христа и тој да биде во тебе? Што значило Христос да биде во неговиот Отец и неговиот Отец да биде во Него? Еве, например, Христос не можеме да кажеме николку е далеко од нас во овој момент по своето тело. Ние сме сите различни тела овдека. И Христос се уште има тело, иако ново, прославено, така наречено духовно, бесмртно, но сепак е тело, тој човечката природа ја задржува за цела вечност. Таа негова жртва е затоа и вечна тоа негово понижување заради нас е вечно. Како може Христос да биде сега во нас, кога е тој премногу далеку од нас по тело? И како ние сега може да бидеме во Него? Кога ете, ние сме различни тела и меѓу себе, тука како што сме близко, може би неколку метри, меѓутоа Христос е оддалечен, може би светлосни години, Како може да бидеме во Него и Тој во нас? Како бил Отецот во Него и Он во Отца? Духовно се разбира. Само преку третата личност на Божеството, Светиот Дух. Само, како што рековме и синоке, проучувајќи го утринскиот стих, само преку Светиот Дух можеме да имаме удел во божествената природа. Како може ние, обични созданија, а згора тоа грешници, паднати, значи созданија, да имаме удел во божествената природа. Че не во ангелска природа, туку во божествената природа. Само преку Светиот Дух. Бидеќи Светиот Дух ја има таа природа и бидејќи Христос ја зел човечката, значи нашата, ние можеме да, да бидеме единствени на тој начин во Христа. Единство во вистината. Како што самиот е рекол на Самаријанката. А Бог е дух и вистинските поклоници како ќе му се поклонуваат. Во дух и вистина. Значи, без светиот дух, и без вистината, вистинската вера, вистинската наука, не можеме да бидеме единствени. Дали се што реков, можат луѓето да бидат и во иста црква и да веруваат, да, да, не, да бидат различни по вера. Денес и во многу атлетички цркви не мора да постои раскол, како во случај со македонската мисија или како меѓу МПЦ и останатите. Можат луѓето да бидат во иста цркви да и веруваат различно. Едни, едни, едните велат Светиот Дух не е личност, другите велат Светиот Дух е личност. Едните го порекнуваат Отецот и Синот, други ги признаваат и така натаму. Кога дојде во црква оваа книга, и сега гледам на неа, рано христијанското верују, беше најтиражното издание на македонски јазик. И наредните години, гледам тука 91 дека е испечатено, значи истата година кога дојдов во хат, и наредните години се секијам, 92 цела и кога работевме протажа, најтиражното издание беше ова. Значи, било каде да се завртите во црква, најмногу имаше оваа книга беше најмногу прислуга. Најмногу примероци. Денес преведувачот на оваа книга, на македонски јазик, тврди дека оваа книга било грешка што се штампала на времето. Зато што он повеќе не верува во неа, не верува во рано христијанското верување. По примерот на многу теолози во денешниот адвентизам. Видете, луѓето може да бидат во иста црква и да веруваат различно. Денес имате проповедници, значи во иста црква, иста генерална, им дава полномошна и така натаму, и веруваат различно по прашањето на тројството. По прашањето на најбитната тема од христијанската вера. Немам време за тоа конкретно да зборувам. Меѓутоа, разабележуваме, гледаме, дека без вистината, а и без светиот дух, сега дури светиот дух станал предмет на, на неверување. Светиот дух не бил личност. Или бил личност, ама не бил како Отецот и Синот што се личност. Како можеме? На времето, то, то, јас мислев дека кога дојдов ја прв пат во Хам, мислев дека овие проблеми ги имаат јеховините сведоци само. Мислев дека ова не е проблем на адвентизмот. Сега е тоа проблем на адвентизмот. Но понатаму, и да ги оставиме најкардиналните важни доктрини на страна, дали Светиот Дух е присутен во нашата средина? Како што да рече последен пат Елена на последната одбрска седница, а тоа и порано се кажувало од верници се секјавам, расколот во Скопската црква настана затоа што во оваа црква се толерираше неморал пред тоа. Се толерираше блудството за кое што зборува апостол Павле. Се јадеше стариот квас, да ги употребиме неговите зборови. Браке и сестри, јас повеќе не сакам да зборувам. Ви посакувам. Господе ве благослови денес. Да го доживеете гојот благослов. Да се охрабрите од Павловите зборови, да го изчистите стариот квас, вели овде. И тоа не е доцна да се направи. Затоа што ни предстои обрадот на понизност. Не е доцна, како што за Јуда, за еден Јуда, кој што имал а, намера да го предаде Христа, значи планирал греф, греф со умисла, не било доцна тогаш кога Христос ги миел носите на своите ученици, не било доцна тогаш да се покае. Од својот греф, и да, да го признае својот греф, како што разбойникот се покајал и го признал на крстот. Но, за жал, Јуда не го избрал тој пат. Нему тогаш му беа помили тие 30 сребреници. А бил исто така заведен од помислата дека Христос и така сам може да се ослободи, пошто е Господ. Така да, ем јас кјар, ем на Христа ништо не му можат, толку пати самиот знаел да се ослободи ништо не му можеле, па зрем сега, ќе го фатат. Но колку била кобна оваа заблуда, колку била кобна оваа помисла, и Јуда се обесил не зато што некој ангел се покажал во својата слава да го казни за својот греф. Јуда се обесил зато што видел дека Господ дозволува да биде мачен, дозволува да биде шибан, дозволува да биде распнат, спротивно на неговите очекувања. И тогаш сватил дека тие маки, тоа страдање, таа крв, вредат многу повеќе од 30 сребреници. Всушност вредат од многу повеќе од сите богатства на светот. Тоа е бесконечна жртва. Но, еден друг Христос ученик, апостол Петар, кој што исто така направил греф таа вечер, откажувајќи се од Христа, и тоа три пати, бил наведен на покаяние. Двајцата направија греф. Двајцата на некој начин го предадоа Христа. Јуда буквално со тоа што кажал за споменатата сума, дојавил информација каде точно се наоѓа Христос, че тоа тајно место во Гециманија, каде што, кој што само учениците го знаеле, за да можат да испратат, да испрати Синедрионот стражари, војска, да го уапсат таму, во тој час. Но Петр пак јавно, откажувајќи се од Христа три пати, Но едниот бил наведен на покаяние таа вечер, а другиот се обесил. Тоа на страшен начин. Што била разликата? Разликата била Светиот Дух. Браке и сестри, нека Господ ве благослови. Овој обред што ни престои, да го доживееме благословот на Светиот Дух. Покаянието и понизноста од Светиот Дух за потоа да се радуваме, да се радуваме на благословот на Светата вечера, благословот на единството со Христа и многу поголеми благослови што Господ копне да ги излее, како што е усцелувањето на нашите болни и така натаму. Бидеќи според духот на пророќството, Господ и денес копне да ги исцели нашите болни. Значи, Господ многу повеќе сака да ги исцели и мимица и останатите болни, отколку што ние што сакаме. Како и во деновите кога бил на земјата, кога лечал, кога воскреснувал и така натаму. Што е пречката? Јас ќе ги повикам прво нашите сестри да се упатат во долната просторија за овој свечен чин. Потоа ние останатите за тоа време да се потрудиме да го држиме мирот во овој молитвен дом и нека во вакви молитвени мисли се подготвуваме за самиот свет обред.